بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان كيفية التيمم وأما كيفية التيمم فذكر أبو يوسف في, في الأمالي قال سألت أبا حنيفة عن التيمم فقال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فقلت له كيف هو فضرب يديه على الأرض فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أعاد كفيه على الصعيد ثانيا فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهما ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى المرفقين كيف bu tayammum kayfiyati haqida fasl تيمم قندي qanday قلنا ده تيمم كل سورة ta'lim beryaptilar. Abu Yusuf Amoli kitobida zikr qiladilar-ki, men Abu Hanifadan tayammum haqida so'radim. U kishi aytdilar, tayammum ikki zarbadir. Bir zarba yuz uchun va bir zarba ikki qo'l uchun to tirsaklargacha. Qanday bo'ladi deb so'radim. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayh qo'llarini yerga urib aqbala bihima va adbara. Biroz orqa oldinga yerida turgan holda ishqalabdilarda, uriblar qo'llarini olmasdan. So'ngra qo'llarini qoqib oldilar, silkitib qoqib yubordilar-da. So'ngra o'shan bilan yuzlarini artdilar, xuddi yuzni yuvgandek. So'ngra o'sha ikki kaftlarini yana o'sha qattiq joyga yerga qaytarib yana orqa oldiga mana shunday qo'llarini o'sha yerda sipalab so'ngra qo'llarini qoqib yubordilar yana. Keyin e, mana shu bilan e, bu tirsaklarini, qo'llarini, ichi tashini ichini e, tirsaklarigacha qo'llarini artdilar. Mana shuni ko'rsatib berdilar. Demak, surat shu ekanda. Mana bu suratni yana takroran aytayaptilar. Aniqroq qilib bayon qilyaptilar. وقال بعض مشايخنا ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده باليمنى من المرفق إلى الرسغ ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يفعل باليد اليسرى كذلك وقال بعضهم يمسح بالضربة الثانية بباطن كفه اليسرى مع الأصابع ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ثم يمسح به أيضا باطن يده اليمنى إلى أصل الإبهام ثم يفعل يده اليسرى كذلك ولا يتكلف والأول أقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن لأن التراب الذي على اليد يصير مستعملا بالمسح حتى لا يتأدى فرض الوجه واليدين بمسحة واحدة بضربة واحدة Xo'p, mashayihlarimizdan, katta ulamolardan biri aytadiki, demak, yuzni artishlik uchun qo'lni tuproqqa urib, keyin yuzni artilgandan keyin, ikkinchisini yana qo'lni tuproqqa urgandan keyin endi chap qo'lini to'rtta panjasi. Mana bu to'rtta panja. Shu to'rtta panja bilan o'ng qo'lini tashi mana bu tarafi. Ni to panjalarini uchidan tirsakgacha mana shu mana shu to'rt qo'l borar ekan. Unday bo'lib. Keyin mana bu kafti bilan mana yer bilan bordi. Panjalar bilan. Panjalar bilan bunday bo'lib bordida. Keyin qaytishda mana u ichi bilan kafti bilan endi ichkari tarafini qaytarib olib keladi. mana panjalar ishlab bo'luvdi-da avval. Endi kaftini o'zi bilan qaytarib olib keladi. Chiqanoqdan tortib to bilakgacha. Keyin mana bu bitta bosh barmoq qolgan edi. Ana shu bosh barmoqni ichi bilan e, chap qo'ldagi bosh barmoqni ichi bilan mana o'ng qo'ldagi bosh barmoqni tashini silaydi. Bunday qilib. Mana bu bitta qo'lda ham ishlatiladi. Demak, to'g'ri borishda mana bundaydi. Bunday borib, keyin kelib, keyin mana mana unday qilib e, bosh barmoq bilan bosh barmoqni silaydi. Keyin xuddi shu ishni e, chap qo'lda ham shunaqa qiladi. Ya'ni 4 ta barmog'i bilan mana bu 4 barmoqni orqasidan boshlab boradi-da. tirsakdan keyin aylangandan keyin endi bu yoqda mana kaft bilan qaytib keladi. Qaytib kelib bosh barmoqda endi o'ng bosh barmoq bilan chap bosh barmoqni artib chiqadi. Mana mana shu tarzda bo'ladi. Ya'ni bu yerda gap qo'lingiz tuproqqa yo bir devorga urganingizdan keyin xuddi qo'lingizda suv bordek ekanda, o'sha suvni bir yerga ishlatsangiz, go'yo tamom bo'ldi. Mana bu bu yeringizdagi suv bu yoqqa ishlab tugadi. Mana u yeringizdagi suv turibdi, namlik. Bu bilan qaytib kelyapsiz. Mana bu barmoqni ishlatmadingiz, shu bilan bosh barmoqni siladingiz. Ayni ishni chap qo'lda ham xuddi shu ish qilinadi. Boshqa bir ulamo aytadiki, ikkinchi zarba bilan, ya'ni birinchi zarba bilan yuzini artuvdi, ikkinchi zarba bilan yerga ikkinchi marta qo'lni urgandan keyin chap kaftini ichi bilan va panjalar bilan birga o'ng qo'lini chiqqan oqqacha demak butun mana shunday qilib ketaveradi. Avval bu yer tekizmovdi, endi hozir butunlay ketaveradi. Mana shunday qilib. Ee, keyin e, sumayam sahbihi aydan bi batini yadihluna ila aslihi ila asli ibham. Hmm, batina batina yadihluna. Keyin e, bu yog'ini ham xuddi shunday yana mana shunday holatda qaytib kelaveradi. Avvalgida qo'lini yarmi bilan chiqib, qolgan yarmi bilan qaytuvdi. Endi butun qo'l bilan ketib, butun qo'l bilan qaytib kelaveradi. mana shu bosh barmoqqacha qaytib keladi-da, e, demak keyin artib chiqib ketadi, keyin xuddi shu ishni o'ng qo'li bilan chap qo'lini ham shunchalik artib ketadi. Bu yana bir ko'rinish ekan. lekin avvalgisi ehtiyotga yaqinroq deydi. Chunki e, avvalgida imkon qadar haligi tuproqdan ishlatilgan joyini qaytib ishlatmayapti avval ishlatdi, keyin bu yer ishlatilmagan joyda ishlatdi. A bunda hammasida barobar ishlatilyapti. Avvalgi surat ehtiyotga yaqinroq. E, chunki e, avval tekkan qo'lga tekkan tuproq bu ishlatilgan tuproq bo'lib qoladi, xuddi ishlatilgan suv kabi. keyin yana tegsa u toza qilmasligi mumkin degan ma'noda. mana shuning uchun ham e, masalan yuzni va qo'lni bitta masx bilan bitta zarba bilan masx qilinmaydi. Ya'ni bir zarba qilib turib, yuzingizni artib, o'sha o'zi bilan qo'lingizni artsangiz bo'lmaydi. Nimaga? Yuzingizni artgandan keyin bu tuproq ishlatilgan bo'lib qoladi. Endi qo'lingizni tozalamay qo'yadi. Shuning uchun qo'lga alohida zarba qilish kerak edi. Demak, ishlatilgan tuproq bo'lib qolyapti-da bir marta tekkandan keyin qo'lgami, yuzgami. Shuning uchun avvalgi surat, ya'ni qo'lni yarmi bilan tashqarisini, kafti ichi bilan ichkarisini tirsakdan tortib va keyin bosh barmoqlarni artishlik mana bu demak tayammumni ehtiyotroq surati ekan. ثم ذكر في ظاهر رواية أنه ينفضهما نفضة وروي عن أبي يوسف أنه ينفضهما نفضتين وقيل إن هذا لا يوجب اختلافا لأن المقصود من النفض تناثر التراب صيانة عن التلوث الذي يشبه المثلة إذ التعبد ورد بمسح كف مسه بمسح كف مسه التراب على العدوين لا تلويثهما به فلذلك ينفضهما وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة وقد لا يحصل إلا بالنفض مرتين على قدر ما يلتصق باليدين من التراب فإن حصل المقصود بنفضة واحدة اكتفى بها وإن لم يحصل نفض نفض نفضتين ذكر قلنا ذكي ظاهر الروايه ya'ni Abu Hanifa, Muhammad, Abu Yusuflarni hammalari tomonidan o'sha <clears throat> qo'lni tuproqqa urgandan keyin bir marta silkib qoqadi deyiladi. Yana Abu Yusufdan e, rivoyat bo'ladiki, yo o'sha ikki marta qoqish kerak qo'lni. Ya'ni changi butunlay tushib ketsin degan ma'noda. E, endi bu gap ikki xil bo'lishligi ixtilofni vojib qilmaydi, ya'ni bundan ixtilof kelib chiqmaydi. Chunki nima uchun qo'lni qoqish kerak? Haligi qo'lga yopishgan tuproq tushib ketsin deb. Chunki e, agar tuproq bilan yuzimizni artsak, yuz bo'yalib qoladi, kir bo'lib qoladi. Bu muslaga o'xshaydi. Musla degani o'sha bir odam o'zini ahvolini o'zgartirish, qora odam oqarib olish yo oq odam qorayib olish, mana shuna qilib o'zini Alloh taolo yaratgan rangda o'zgartirishga harakat qilganga o'xshab qoladi. Shuning uchun o'shunday bo'lmasin deb qo'lni qoqib, ya'ni tuprog'ini tushirib yorib, keyin artiladi. Chunki ta'abbud, ya'ni Alloh taoloning bizga buyurgani, bizni bandaligimiz mana shu Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunishimiz shu bilan bo'ladiki, bir kafni qo'lni qo'l bilan biz masx qilishimiz kerak. Shu qo'lga tuproq tekkan qo'l bo'lish kerak. Ya'ni tuproqqa tekkan qo'limiz bilan e, qo'l yuz qo'limiz artamiz, masx qilamiz. Ikkita a'zo, ya'ni yuzni va qo'llarni artamiz. Ammo bu ta'abbud u emaski, ya'ni bizi ibodatimiz bu emaski, e, o'sha yuz bilan qo'lni tuproq qilib olinglar, bir bo'yab olinglar deb buyurilayotgan yo'q bizga. Balki tuproq tekkan qo'l bilan yuzingizni qo'linglarni artinglar deyapti. Shuning uchun ham qo'lni silkaydi haligi tuproqqa tekkandan keyin. Endi mana shu qo'lni silkigandan maqsad bir marta silkiganda hosil bo'lishi mumkin yoki bir martada tushmasligi mumkin. Unda ikki marta silkisin. Bu silkish mumkin yo qo'lni qoqish ham mumkin mana shunday. Tushishligi uchun. bu hali ikkovda ham tuproq bor qo'llar bo'lgandan keyin qoqishni ham o'sha nafado ikkovga ham silkishga va qoqishga ketaveradi ikkita mazmuni bor shular lafzni demak bir marta qoqsangiz ehm, tuprog'i tushib ketsa yaxshi bo'lmasa ikki marta qoqavering bu ikkovi ham durust bo'laveradi ehm, Qo'lga tuproq qanchalik yapishishiga bog'liq ekanda bu bir marta qoqishingiz bilan tuproq tushsa bo'ldi shu bir marta qoqing bu bilan yana tuproq qoladigan bo'lsa ikki marta qo'lingizni qoqing bu ده اختلاف دبتلر وأما استيعاب العذوين بالتيمم فهو فهل هو من تمام الركن لم يذكره في الأصل نصا لكنه ذكر ما يدل عليه فإنه قال إذا ترك ظاهر كفيه لم يجوز ونص الكرخي أنه إذا ترك شيئا من مواضع التيمم قليلا أو كثيرا لا يجوز وذكر الحسن في المجرد عن أبي حنيفة أنه إذا يمم الأكثر جاز وجه رواية الحسن أن هذا مسح فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس وجه ما ذكر في الأصل أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه واليد وأنه يعم الكل ولأن التيمم بدل عن الوضوء والاستيعاب في الأصل من تمام الركن فكذا في البدل وعلى ظاهر الرواية يلزم تخليل الأصابع ونزل الخاتم ولو ترك لم يجوز وعلى رواية الحسن لا يلزم ويجوز ويمسح المرفقين مع الذراعين عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر حتى إنه لو كان مقطوع اليدين من المرفق يمسح موضع القطع عندنا خلافا له والكلام فيه كالكلام في الوضوء وقد مر والله تعالى أعلم Endi demak, yuzni va qo'lni artishligini tayammum dedik. shu yuzni yuvganimizdaqa to'la yuvib, qo'lni yuvganimizdaqa to'la artishimiz kerakmi yo unchalik bo'lmasa ham bo'laveradimi? Shu haqida gap ketyapti. Aslida Mabsud kitobida bu qanchalik artish kerakligini aytmabdilar u. Lekin shunga dalolat qiladigan gaplari bor ekan. Aytgan ekanlarki, agar kaftini ikkita kaftini tashqarisini tark qilsa, joiz emasdir. Ya'ni bunday kaft tashqarisi bor-ku. Shu yerda artmay bu yerdan boshlab artib ketsa tayammum bo'lmay qoladi. Demak, kaftni ichi yo, tashi yo hammasi artilgan bo'lishi kerak. Karxiy degan olim shunday hujjat keltiradiki, kitoblarida borki, e, agar tayammum o'rinlaridan ozmi ko'pmi qanchadir joy qolsa artilmasdan tayammum bo'lmaydi. Bu juda ham e, qattiq gap ekan. Ya'ni xuddi yuz yuvganingizdek to'la holatda siz e, tayammum qilganingizda o'sha artiladigan joyini artishingiz kerak ekan yuz va qo'ldan. Endi Hasan boshqacharoq aytibdilar. Hasan ibn Ziyod e, Mujarrad degan kitoblarida Abu Hanifadan rivoyat qiladiki, o'sha yuzni artishda, qo'lni tirsaklargacha artishda yarmidan ko'pini artilsa kifoya qiladi. yarmidan ko'pi bo'lgandan keyin hammasini artilgan hisoblanadi. Hasanni bu gaplarini dalili shuki, o'zlaricha shunday vajih sabab aytadilar. Bu emas ku bu, bu masx bu, artishlik bu. E, demak, masxda to'la artishlik shart emas. Masalan, boshni to'la masx qilish shart bo'lmaganidek. Tahorat qilganda boshni masx qilish farz edi. Shu masxda to'la boshni masx qilmasdan 4dan birini masx qo'ysa ham masxga o'tardi-ku. to'la qilishlik endi sunnat, mustahab boshqa amallar bilan to'la bo'lgan edi. Ammo o'zi to'rdan birni mas qilsa bo'lardi. Demak bu tayammumda ham yuz bilan qo'lni to'la qilmaslik mumkin debdilar. Lekin e, aslida zikr qilingan mabsud kitobida zikr qilingan narsani sababi shuki, ya'ni to'la bo'lish kerak. Dedilar-da, yuzni ham to'la arting, keyin yana bir tuproqqa qo'lingizni tekkizib, qo'lingizni ham to'la chig'anog'izgacha arting degan gap sababi shu masx qilib artishlikka Alloh taolo buyurdi tayammum bobida. Bu demak yuz va qo'lni artish buyurildi. Yuz va qo'lni hammasiga umumiy bo'ladi bu. Yuzingizni qayerda odam ko'radigan joy bo'lsa, qaraganingizda ko'rinadigan yuzni, ya'ni yuvishingiz kerak bo'lgan yuzni artasiz. Chunki tayammum tahoratni o'rniga o'rinbosardir. Asl bo'lgan tahoratda yuzni to'la yuvishlik bilan rukun kamil bo'lardi, bir farz ado qilgan bo'lardi. Yuzingizni to'la yuvish bilan, demak, yuzingizni to'la artish bilan tayammum qilgan bo'lasiz. E, o'rinbosarida tayammumda ham. E, endi bu gapga qaraganda tayammum qilayotgan odamning qo'lida agar uzugi bo'lsa, uzugini chiqarib tayammum qilish kerak. panjalarni orasini ham hilol qilib qo'yish kerak. Demak, o'sha nima qilgandan keyin endi mana u qo'llarni orasi sherga yerga yo'q-ku. O'sha bilan bu qo'llarni orasini bir-biriga artib qo'yish kerak ekan. Qo'llarni ham hilol qilib, ya'ni panjalar orasini hilol qilish kerak. Agar uzugini chiqarmasdan, panjalarini hilol qilmasdan tayammum qilsa joiz emas. Demak, ehtiyot bo'lish kerak. Tayammum bilan siz tahorat qilganda hukmida bo'lasiz. Tayammum bilan g'usl qilganda hukmida bo'lasiz. Demak, o'zi shariatimizdagi berilgan yengillik. Bu yengillikka juda yengil qaramaslik kerak-da, yengillikni to'la qilish kerak ekanda, mana shu gap ehtiyot ro'y gap. Endi Hasan ibn Ziyodni aytgan gaplari ya'ni yarmidan ko'piga tegib qolsa qo'l bo'laveradi dedilar-ku. u gapga binoan e, unaqa qo'llardagi uzukni chiqarish ham shart emas, panjalarni o'rtasini xilol qilish ham shart emas. Bo'laveradi unda. Lekin ehtiyoti albatta o'sha avvalga aytilgan gap. Endi o'sha masx qilganda qo'lingizni, bilaklaringizni artar ekansiz, tirsagingizni ham artishingiz kerak, masx qilishingiz kerak. Bu bizni e, ashobimizdan, imomlarimizdan 3 tasini gapi. Abu Hanifa, Abu Yusuf va Muhammadni. Ana o'sha Abu Hanifani yana bir shogirdlar Imom Zufar shu yerda ixtilof qiladilar. E, bu kishi tahoratda ham tirsak yuvish shart emas deydilar, tayammumda ham tirsak dartish shart emas da E, masalan, bir odamni qo'li tirsagidan yo'q olsa qanaqa qilib tayammum qiladi? Savol. Ana shunda o'sha bizi mazhabda demak kesilgan joyda o'zini artib qo'yiladi. Tirsakni artishlik kerak bo'lganligi uchun. Imom Zufarda yo'q, tirsak yuvilishi ham shart emas, demak masx qilganda, tayammum qilganda artish ham shart emas dedilar. Lekin albatta biz o'sha e, zohir rivoyat e, imomlarimizni tirsagini qo'shib yuviladi, tayammum qilganda tirsagini qo'shib masx tortiladi degan gap. Demak, qo'limiz borar ekan, mana bundan tirsakdan bu yog'idan o'tish kerak. Bu yerda o'zidan qaytish kerak emas. Vallohu <coughs> alam bis-savob. Mana bu tayammumni qanday qilishimiz o'tgan gal so'rovdi, so'ragan odam bugun yo'qmi o'zi? Mana shu yerda ekanlar. Mana shunday suratda qilinadi. ko'pchiligimiz bu narsani yaxshi bilmagan bo'lishimiz mumkin. Masalan, biz o'zimiz ham e, qo'lni e, bir narsaga urib, demakki u narsa tuproq bo'lishi mumkin. yo e, devor bo'lishi mumkin, ya'ni silliq yer bo'lishi mumkin, changi yo'q. yo bir toza nima mato bo'lsa ham bo'laveradi, yostiqmi, o'ygilammi, e, nima bo'lsin. hatto toza kiyimingiz bo'lsa, o'sha kiyimingizga ursangiz bolu bo'laveradi. Hatto e, bir chang ketayotgan bo'lsa, rosa changib ketsa, bir arava o'tib orqasidan. O'sha changni o'ziga qo'lingiz tutsangiz ham bo'laveradi deganlar bor. Chang qo'lga o'rnash kerak, chang shunaqa kuyuk bo'lsa. E, lekin e, afzali albatta bir yerga qo'lingiz tegib to'xtash kerak, shunaqa yer buluş kerak. Lekin biz men o'zim ham masalan tayammum qilganda o'sha qo'lni tekizib, keyin tayammum qilish haqida bilardim. Hozir Imom Abu Hanifa rahmatullohi qo'lni tekizib, biroz bunday qilib ishqaladilar. Qo'lni. Oldi akbala bihima va adbara deyaptilar. Ya'ni bundoq qilib, ya'ni qo'lga o'sha chang o'rnashsin degan ma'noda bo'ldi bu. Mana bu narsa bizga ham hatto yangilik bo'lyapti. E, demak, bu tayammumni qanday qilishligini alohida bir fasl ajratib, e, Alloh rahmat qilsin, bu musannif bizga o'rgatdilar. Faslun fi bayani sharoitir rukn. Va amma sharoitur rukni fa anwa. Minha alla yakuna wajidan lil ma qadra ma yakfi al-wudu'a aw al-ghusla fi as-salah allati tafutu ila khalaf wa ma huwa min ajza'i as-salah. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا شرط عدم وجدان الماء لجواز التيمم وقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم وضوء الوضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث جعله وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء أو الحدث والممدود إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية ولا وجود للشيء مع وجود ما ينتهي وجوده عند وجوده وقال صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث ولأنه بدل ووجود الأصل يمنع المصير إلى البدل Mana endi yangi fasl shu tayammumda rukunining shartlari. Ya'ni tayammumda bir zarba bilan qo'llarni artiladi, bir zarba bilan yuzni artiladi degan e, avval yuzni keyin qo'llarni artiladi degan ikkita ishni qilishimiz kerak ekan tayammumda. Shunday qilib tayammum qilishligimiz uchun shart topilish kerak. Ana shu shartlar bir qanchadir. O'shalardan biri, birinchisi qachon tayammum qiladi inson? Qachonki tahorat qilishiga betahorat bo'lsa yoki junub bo'lsa g'usul qilishiga yetarli bo'lgan suvni topolmasa tayammum qiladi. Shunday suv bo'lmasligi shart. Suv bo'lib turib tayammum qilsa bo'lmaydi. Bu endi bir namozda bo'ladi. Ya'ni namoz o'qishlik uchun namozni niyat qilib tayammum qilinadi. Bu shunaqa namozki, o'rin bosari yo'q namoz bo'lsin. Ya'ni ana shu suv topilmasligi shart deyapmiz-ku. Suv bo'lmagan vaqtida tayammum qilish shart, o'rin bosari e, bor bo'lgan namozda. Bu degani 5 vaqt namozimiz o'rin bosari bor. Agar o'qiy olmasak, qazosini o'qisak bo'ladi. Masalan, janoza namozini o'rin bosari yo'q. Qazosini o'qisa bo'lmaydi. Shuning uchun janoza namozida nariyoqda suv bo'lsa ham borib tahorat qilib kelguncha jamoat janozani o'qib borish xavfi bo'lsa, tayammum qilaverasiz. Agar janozaga qo'qqisdan, to'satdan kutilmaganda ustidan chiqib qoldi, janoza o'qilmoqchi, tahoratsiz, tahoratingiz yo'q, Mana shu holatda demak, suv bo'lsa ham tayammum qilaverasiz. Nega? Chunki bu janozani o'rin bosari yo'q. Ammo e, o'rin bosari bor namoz bo'ladigan bo'lsa, demak u namozni o'qishlik uchun tahorat qilishimiz kerak. Tahoratga suv topolmasakkina tayammum qilishimiz kerak. Agar suv bo'lsa, tayammum bilan shu besh vaqt namozni o'qiydigan bo'lsa, unda betahorat o'qigan bo'lib qoladi. Xo'p. E, tayammum o'zi tahoratni juzlaridan e, namozni juzlaridan emasdir. Ya'ni e, tayammum alohida ish, lekin namoz o'qish niyati bilan o'sha e, bir e, masalan aytaylik, bir odam junub bo'lib qoldi yoki oddiy tahorat singan. Shu odam namoz vaqti kelguncha betahorat yuraverishi mumkin. qachon namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, shundagina tahorat qilasiz. Shu vaqtda suv topa olmasangiz, unda tayammum qilasiz. bu gapdan demak tayammum ham namozni bir bo'lagimi degan savol bo'lsa, yo'q. Tayammum namozdan bir bo'lagi emas, u alohida bir o'zi tahorat kabi alohida ibodatdir. Alloh taolo aytganki, e, agar suv topolmasanglar, unda pokiza, toza, qattiq yerni qas qilib, ya'ni o'sha yerga qo'linglarni urib tayammum qilinglar deb buyurgan. Demak, suvni topolmaslikni tayammumni joizligiga shart qilib qo'ydi. tayammum joiz bo'lishi uchun, mumkin bo'lishi uchun suv topolmasligimiz shart. Suv topsak tayammum durus emas. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, tayammum musulmon odamning tahoratidir. Agar 10 yilgacha bo'lsa ham tayammum qilaveradi, modomiki suv topolmasa yoki tahorat sinmasa. Ya'ni e, suv topolmagan odam tayammum qilib e, yillar davomida tayammum qilaveradi. o'shanaqa bir joyda yashasada hech suv yo'q joyda yoki e, tahorat sinmasa, ya'ni e, tahorat singanda yangi tayammum qiladi yo tahorat qiladi. Tahorat sinmas ekan, e, o'sha tayammum bilan ibodatini qilaveradi. Tahoratli bo'ladi. Demak, bu hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmon odamni tahorat, o'sha tayammumni musulmon odam uchun tahorat deb atadilar. suv topilish degan chegaragacha. yoki tahorat singuncha dedilar. Tahorat demak, e, suv topilar ekan, bir chegaragacha cho'zilgan narsa o'sha chegaraga yetib kelganda tugaydi. Ya'ni suv topilguncha debdilar, suv topildimi endi tayammum qilish mumkin emas. E, chunki bir narsa bo'lishi mumkin emas. Bir narsani mavjud bo'lishi bilan birgaki, o'sha narsani mavjudligi mavjud bo'lgan vaqtida buni mavjudligi tugar edi. Mana shunaqa bir juda qiyin bir gapni aytdilar. Ya'ni suv topilguncha tayammumiy tahorat bo'laveradi. Suv topilgandan keyin tayammumiy tugaydi, tahoratini yangilagan tahorat qilgan suv bilan degan gap bo'ldi-da. Ana shu suv topilguncha degan chegaraga yetib kelgandan keyin o'sha avvalgi tayammum yo'qqa aylanadi, deyaptilar. Endi tahorat qilish kerak. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislari tuproq musulmon odamni toza qiluvchidir. Xuddi suv toza qilgandek tuproq ham toza qiladi, modomiki suv topolmasa olmasa yo tahorat sinmasa, ya'ni tahorat o'rniga tayammum qilib ketaveradi. Chunki bu tayammum tahoratdan o'rin bosardir. asl mavjud bo'lganda o'rin bosarga borish mumkin emas. ya'ni suv bilan tahorat qilish mumkin bo'lganda tayammum qilish mumkin emas. Hamma gap bir gap bu kishi har taraflama aytayaptilar, ya'ni shart tayammum qilish uchun shu tahoratga yo g'usl vojib bo'lgan odam g'usl qilishga yetarli suv topa shart. Suv topa degan gap nima degani o'zi? Shuni aytayaptilar endi. Summa adamul ma naw'an. Adamun min haysi surati wal ma'na va adamun min haythul ma'na la min haysus surati. أما العدم من حيث الصورة والمعنى فهو أن يكون الماء بعيدا عنه ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية وروي عن محمد أنه قدره بالميل وهو أن يكون ميلا فصاعدا فإن كان أقل من ميل لم يجز التيمم والميل ثلاث فرسخ خب Suv yo'qligi degani nima degani? Suv yo'qligi ikki xil bo'ladi. Suratda ham, ma'noda ham suv topilmasligi mumkin yoki ma'noda suv topilmaydi-yu, suratda bor suv. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Suratda ham, ma'noda ham suv topilmasligi degani sizdan tahoratsiz odamdan suv uzoq. Zohir rivoyatda o'sha uzoq degani qanchaligi aytilmabdi. Uzoq deb nima aytilgani, lekin Imom Muhammad mana shu uzoq degan so'zni bizga tushuntiribdilar. Ya'ni sizdan suv uzoq degani qancha masofa bu? Bu kishi 1 mil deb aytibdilar. Ya'ni siz turgan joyingizdan e, suvni bor joyi 1 mil yo undan ortiqroq bo'lsa, o'rtada 1 mil degani 1855 metr degani, salkam 2 kilometr. Siz turgan joyingizdan 2 kilometr nariyoqda suv borligini bilasiz. undan buyoqda suv yo'q. Demak, siz unga borgunizcha hozir ustingizdagi namoz o'tib ketadi, qazo bo'ladi. Mana shunday xavf bor. Har holda namoz qazo bo'lmasa ham, sizda o'sha sharoit 2 mil, 1 e, mil, o'sha 2 kilometrga yaqin joyda, undan yaqinroqda suv bo'lmasa, 1855 metr va undan uzoqda suv bo'lsa, tayammum qilasiz. Agar undan avval, demak 1.5 ming metr yerda suv borligi ma'lum bo'lsa, unda o'shinga borib taharat qilasiz, tayammum joiz emas. Milni 3 farsaq debdilar, buni o'sha 1855 metr deb tushuntiribdilar. Demak, 4 e, tarafingizda shunchalik uzoqlik masofada suv bo'lmasa, demak siz suv topa olmagan odamsiz, demak siz taharat o'rniga tayammum qilaverasiz. Sof va sog' odam ham tayammum qilaveradi, shunchalik darajada suvdan uzoq bo'lib qolsa. وقال الحسن بن زياد من تلقاء نفسه إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين وإن كان يمنة أو يسرة يعتبر ميلا واحدا وبعضه آه، وبعضهم آه، فصل بين المقيم والمسافر فقالوا إن كان مقيما يعتبر قدر ميل كيفما كان وإن كان مسافرا والماء على يمينه أو يساره فكذلك وإن كان أمامه يعتبر ميلين Hasan ibn Ziyod o'zlari taraflaridan aytgan gaplari borki, agar bir odam yo'lda ketyapti, tahorat sindi, namoz o'qish kerak, namoz vaqti kirdi. suvni oldida suv yo'q endi tahorat qilay desa. Ketayotgan tarafiga qaraganda 2 milgacha suv bo'lsa ham axtarish kerak deydi. Ammo o'ng tarafida yo chap tarafida bo'lsa suv unda yo'lidan boshqa yurayotganligi uchun bunda 1 mil deydi. Chunki qaytib kelguncha yana 1 mil bo'ladi-da yo'liga. U oldiga ketayotgan bo'lsa, u 2 milgacha, demak, salkam 4 kilometrgacha suv bo'lsa, o'sha suvga borib tahorat qilsin. Undan ko'proqda bo'lsa suv, unda tayammum qilaveradi. ba'zilar mana shu muqim bilan musofirni bo'lganlar. Ya'ni agar muqim bo'lsa, bir odam muqim ya'ni safarda emas, e, bir joyda, bir sahroda yo adirda dehqonchilik qiladigan joyidami, chorvachilik qiladigan joyida yashayotgan joyi. Shu yerda suv yo'q endi, suv yo'q bo'lib qoldi. Mana bunday muqim bo'lsa, e, qayog'ida bo'lsa ham, uni oldi tarafidami, yonidami, boshqa qaysi tarafida bo'lsin, 1 milchalik darajada masofada suv bo'lmasa tayammum qilaveradi. 2 mil bo'lishi shart emas. Ammo shu tahorat qilish kerak bo'lgan tayammum qiladigan odam musofir bo'lsa, yo'lda ketayotgan bo'lsa, suv endi yo'lida emas, o'ng yo chap tarafida bo'lsa 1 mil. Agar suv oldidan istaydigan bo'lsa, shu ketayotgan yo'lidan suv istaydigan bo'lsa, unda 2 mil. Demak, bular bu kishi keyingi aytgan odam musofirdagi oldidagi tarafidan 1 mil, 2 mil, ikki tarafidan bo'lsa 1 mildan. muqimliki qaysi tarafidan bo'lsa 1 milgacha istash kerak suvni. Ya'ni shunchalikda suv bor degan ma'lumot bo'lsa, bu odam tayammum qilishi mumkin emas, tahorat qilish kerak o'sha suvga borib. Avvalgilar muqimmi, musofirmi? Oldi tarafidan 2 mil, ikki tarafidan suv istaydigan bo'lsa 1 mildan masofa bo'lishi shart debdilar. وروي عن أبي يوسف أنه إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة 'ayr ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب فهو قريب وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد وقال بعضهم إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء فهو قريب وإن كان لا يسمع فهو بعيد وكذا ذكر الكرخي وقال بعضهم قدر الفرسخ وقال بعضهم مقدار ما لا يسمع الأذان أبو يوسف رواية bo'ladiki أجر tayammum qiladigan odammi? Suvi yo'q-ku endi. O'sha odamdan suv shu joyda bo'lsa-ki, o'sha yerga borsa, shu odamdan o'zi birla ketayotgan karvonni shovqin suroni uzilib qolmasa, shu darajada uzoqqa borsa. va ularda ovozlarini yo masalan minib ketayotgan tuyalarini ovozlarini eshitib turadigan darajada bo'lsa, hozirgi davrda mashinani signalini eshitadigan darajada bo'lsa deb tushunsa bo'lsa kerak. Demak, o'shunchalik darajadagi masofada suv bo'lsa, demak u suv yaqin ekan borib o'shani tahorat qilish kerak. Agar o'sha suvga borsa, o'sha ovozlar tinib qoladigan darajadagi masofada bo'lsa, demak u uzoq ekan, demak unga bormay tayammum qilsa e, Bazı Ba'zi ulamolar aytadiki, Hozirgi Abu Yusufning gapi bo'yicha siz turgan joyingizdagi karvoningizga nisbatan aytildi. Boshqalar aytayaptiki, yo'q, siz boradigan joyingizga nisbatan olinadi. O'sha suv bor joydagi odamlarning ovozi eshitilib tursa, siz turgan joyingizda. Demak, tayammum qilmay o'shalarning oldiga borib suv bilan tahorat qilasiz. Yaqin u. Agar siz turgan joyda o'sha suv bor qishloqda ayildi, e, ovozi eshitilmagan bo'lsa, demak, uzoq ekan masofasi. O'sha yerdagi odamlarni yo ya, mol holini, ma'raganini eshitmayotgan ekansiz, demak bu uzoq ekan, demak tayammum qilaverasiz. Karxiy ham shunday zikr qildilar. Ba'zilar bir farsax e, istaydi xolos debdilar. 1 mil 3 farsax debdilar. Demak, e, ba'zilar aytayaptiki, yaqinroq 600 metr, 700 metr chalik darajadagi yerda suv bo'lmasa tayammum qilaveradi debdilar. Yana ba'zilar bo'lsa, ozonni eshitmaydigan joyda bo'lsa, mana shu odam e, tayammum qilaveradi debdilar. Ya'ni siz turgan joydan suv bor joyigacha bo'lgan masofa shunchalikki, ikki odam bittasida azon aytilsa, nariyog'dagisi eshitmaydi. Bu azon mikrofondagi azon emas. Oddiy ovozdagi azon. Bu ham demak o'sha 5-600 metr degan so'zda endi. Bunday o'lchaganlar ham bor ekan. Har holda bu yerda yaqinlashyapti. Tayammum qilish osonlashyapti go'yo. Lekin ehtiyoti haligi avvalgi o'sha salkam 2 kilometrchalik suv bo'lmasa, shundagina tayammum qil. Undan beriroqda suv bo'lsa tahorat olishing kerak degan gap ehtiyotroq. Va qala ba'duhum idza kharaja min al-misri miqdara ma la yasma'u law nudiya min aqsa al-misri fa huwa ba'id wa aqrab wa aqrab al-aqawil اعتبار الميل لأن الجواز لدفع الحرج وإليه وقعت الإشارة في آية التيمم وهو قوله تعالى على أثر الآية ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم ولا حرج فيما دون الميل فأما الميل فصاعدا فلا يخلو عن حرج وسواء خرج من المصر للسفر أو لأمر آخر yana birovlar aytayaptiki, agar shahardan shunchalik darajada chiqib ketsakki, suv bor yerdan ya'ni. u eshitmaydi. Agar masalan shahardan narigi tarafidan, shaharda chetidan turib birov chaqirsa, siz shaharda chetidan shuncha uzoqlashdingizki, shahar chetidan turib birov chaqirsa siz eshitmaydigan darajadagi uzoqlashib ketsangiz, demak siz shahardan uzoqsiz, suvdan uzoqsiz tayammum qilsangiz bo'laveradi. Yo'q, o'sha ovozni eshitadigan darajadagi masofada bo'lsangiz, yaqinsiz kelib tahorat qilasiz. Keyin namoz o'qiysiz. Mana bu har xil gaplarda aytib turib aytayaptilar-ki, keyin bu gaplarni yaqinrog'i, to'g'rirog'i o'sha 1 mil degan e'tibor. O'sha 1855 metr degan gap. Chunki nima uchun tahorat o'rniga tayammum joiz deyildi? Yengillik uchun. Qiyinchilik bo'lmasin deb. Tayammum oyatida shunga ishora bor. O'sha tayammum oyatini aytilgandan keyin Alloh taolo aytadiki, Alloh sizlarga bu dinda biron qiyinchilik qilishni istamaydi. Balki Alloh sizlarni poklashni istaydi. Pok bo'linglar, shuni istaydi. Endi o'sha 1 mildan ozroq joy bo'lsa, suvni maqomi, suv turgan joy bilan siz turgan joyingizga 1 mildan kam masofa bo'lsa, bunga borishlikda qiyinchilik yo'q. Alloh qiynamayman deyapti, bunga borishimizda qiyinchilik yo'q. Ammo 1 mil undan uzoqroq joyda suv joylashgan bo'lsa, unda siz borib suv topganingizda qiyinchilik bo'lishi mumkin. va savon xaraja al-misri li safar aw li amrin akhar. Endi o'sha shahardan chiqqanda degan so'z o'tib qoldi-ku. Shahardan nimaga chiqdi deb shuni ham javobini aytib qo'yaptilar. Shahardan siz safarga deb chiqib ketdingizmi? Yo o'zingiz shundoq chetiga chiqmoqchi bo'ldingizmi? Chiqdingizmi? Bo'ldi. Siz o'sha 1 mil uzoqlashganingizdan keyin suv bor joydan. agar tahoratsiz bo'lsangiz, demak tayammum bilan namoz o'qirasiz. Va qala ba'dun nas la yatayammamu illa an yakuna qasada safaran. va annahu laysa bisadid, lianna ma lahu sabata al-jawaz va huwa daf'u al-haraj. La yafsulu la yafsilu bayna al-musafir va ghayrihi. Ba'zi kishilar aytdiki, faqat safarga deb chiqqan odam tayammum qilishi mumkin dedi. Ya'ni suv uzoq bo'lsa ham safarda bo'lmagan odam tayammum qila olmaydi Bu gap to'g'ri emas. Chunki nima uchun tayammum joiz degan narsa sabit bo'ldi? Sizlarni qiynamayman dedi Alloh taolo. Qiyinchilik bo'lmasin deb bizga tayammumni joiz qilib qo'ydi. E mana shu oyat bizga Alloh taolaning aytgan so'zi safarda bo'lsanglar yo safarda bo'lmasanglar deb ajratmadi, balki qiyinchilik bo'lmasin sizlarga. Shuning uchun tayammum qilaveringlar. Suv topolmasanglar. Suv topolmaslik o'sha aytilgan 1 mil masofadan uzoqda bo'lsa suv yo o'shanchalik masofada bo'lsa. Hada idza kana alima bi bu'dil ma bi yaqin aw bi g'alabati bi g'alabati ar-ray aw akbar adh-dhann aw akhbarahu bi zalika rajulun adl va amma idha alima anna al-ma'a qaribun minhu إما قطعا أو ظاهرا أو أخبره عدل بذلك لا يجوز له التيمم لأن شرط جواز التيمم لم يوجد وهو عدم الماء ولكن يجب عليه الطلب هكذا روي عن محمد أنه قال إذا كان الماء على ميل فصاعدا لم يلزمه طلبه وإن كان أقل من ميل أتيت الماء وإن طلعت الشمس هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة ولا يبلغ بالطلب ميلا Hop. <coughs> Mana o'sha demak tahorat singan odamdan suv 1 mil masofada bo'lsa, shu odam tahorat e, tahoratni tayammum qiladi dedik. Qilishi mumkin dedik. O'sha 1 milda suv borligini ma'lumoti qanchalik bo'lish kerak? Shu tarafda ham aytyaptilar-da. Ya'ni siz turgan joyingizda aniq bilsangiz, suvni uzoqligini, ya'ni 1 milliondan ortiqroq joyda suv borligini aniq bilsangiz yoki fikringizda ko'proq shu suv yo'qligini o'ylasangiz. Ya'ni o'sha tarafga moyil bo'lsangiz, suv bir o'rtada topilmaydi degan fikrda bo'lsangiz. yo gumoningizni ko'proq suv bo'lmasa kerak degan gap bo'lsa, bo'lsa kerak, bo'lmasa kerakdan bo'lmasa keragi ko'proq bo'lsa. O'sha 1 milgacha. Yoki bir adolatli odam sizga bu yerdan 1 milgacha suv yo'q, undan u yoqda suv bor deb xabar bergan bo'lsa. Mana suv topolmaslik degan gap shular bilan sabit bo'ladi. Ammo siz bilsangizki, suv yaqin o'rtada bor deb bilsangiz, aniq bilsiz yo zohirda bilsiz, ya'ni masalan bir daraxtlar turibdi ko'zingizga ko'ringan joyda. Demak, daraxt tagida suv bo'ladi deb ko'rinishdan bilib olishingiz mumkin. yoki bir adolatli odam sizga yaqindagila suv bor deb aytgan bo'lsa, unda suv yo'q deb tayammum qilish joiz emas. Unda albatta o'sha yerni borib istab, topib, tahorat qilib, keyin ibodat qilish kerak. Chunki tayammum joiz bo'lishini sharti bu yerda topilmadi. Ya'ni suv yo'q degan gap yo'q. Bu yerda suv bor yaqinda degan gumoningiz bor, yo birov xabar berib turibdi. Demak, siz o'shini istashingiz vojib. Muhammaddan shunday rivoyat bo'ladiki, aytibdilar, agar suv 1 milda bo'lsa, yo undan uzoqroqda bo'lsa, unda o'sha suvni istashingiz shart emas, tayammum qilaverasiz. Agar 1 mildan kamroq bo'lsa, unda suvni istab borasiz. kun chiqib qolsa ham. Ya'ni masalan bomdodda siz o'sha suvga yetib borguningizcha bomdod qazo bo'lib ketsa ham kun chiqib suvga borib, demak, mana bu e, ko'pchiligimizning savolimizga javob bo'lyapti. Yonimizda suv yo'q, tayammum bilan namoz o'qib olsak bo'ladimi? Hatto kimdir biroq so'radi-ku, e, suv boru usul qilish qiyin, noqulay, shunda tayammum bilan o'qisak bo'ladimi namozni? Bo'lmaydi. tahorat bilan namoz o'qiydi. Agar kun chiqib ketsa ham, o'sha suv bor degan gumon bo'lsa, o'shani istab borilaveradi. Ungacha kun chiqib qazo bo'lsa, tahorat qilib keyin namozni qazosini o'qiradi. Hasan Abu Hanifadan shunday rivoyat qilgan. Ammo o'sha istashlikda 1 milga yetmaydi. Ya'ni demak o'sha 1 mil chegara bo'lgandan keyin 1 milni bu yog'ini istaydi. 1 milga yetib uni yog'ini istash kerak emas, o'z-o'zidan demak suv yo'q ekan deb tayammum qilaveradi inson. وروي عن محمد أنه يبلغ به ميلا فإن طلب أقل من ذلك لم يجد التيمم وإن خاف فوت الوقت وهو رواية عن أبي حنيفة والأصح أنه يطلب قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته بالانتظار وكذلك إذا كان يقرب من العمران يجب عليه الطلب حتى لو تيمم وصلى ثم ظهر الماء لم تجد صلاته لأن العمران لا يخلو عن الماء ظاهرا وغالبا والظاهر ملحق بالمتيقن في الأحكام Imom Muhammaddan rivoyat bo'ladiki, o'sha suv istashda 1 milgacha istasin dedi. Abu Hanifa 1 milga yetmagan yergacha istasin dedi. Demak 1855 metr bo'lsa, o'shangacha istasin dedi. Imom Muhammad yo 1855 metrda hammasini istasin. O'shanda topilmasa keyin e, tayammum qilish mumkin dedi. E, agar bir roda istab 1 milga yetmasdan turiblar istash to'xtatib qo'ysa, tayammum qilish joiz emas. Chunki suv bor degan ehtimol bor ekan, uni istashi kerak. Agar namoz qazo bo'lib ketadi deb qo'rqib turgan bo'lsa ham. Abu Hanifadan bir rivoyatda shu gap ham bor. To'g'rirog'i yapti. O'zini sheriklarini qiynamaydigan darajada istaydi debdilar. Ya'ni o'zi qiynalib qoladigan bo'lsa istab, to'xtatadi istashni, tayammum qilib namozini o'qiradi. Yo istar ekan uni kutib, sheriklari ham qachon kelarkin deb kutib qoladigan bo'lsa, unda ham to'xtatadi, tayammum qilaveradi. Mana safardagi bir odobni shu yerda aytib o'tyaptilar. safarda safarlarga malol kelmaslik harakatini qilish kerak. Bir odam o'zini o'zining ibodatini o'ylab, boshqalarni hammasini qaratib qo'yish kerak emas. Nafaqat safarda, boshqa vaqtlarda ham odam boshqalarni doim e'tiborida hamma sizga qarab qolmasligi kerakda. Davomli ravishda odamlarni kuttirib qo'ymaslik harakatida bo'lishimiz kerak. Mana shu bir musulmonchilikning odoblaridan, musulmonning axloqlaridan shu. Har qanaqa ishda işte, boshqalarni kuttirib qo'yishni birovlar yaxshi ko'radi. Bir masalan, sal yoshi katta yoki bir amal e, yo bir martaba egalari boshqalarni kuttirishni istaydiganlari bor. Juda katta kamchilik bu. E, balki o'sha hech ham kuttirmasdan E, hamma qatorida o'zini ko'rishlik eng yaxshi fazilat. E, mana bu suv istashlikda ham sizni sheriklaringizga malol keladigan darajada olis ketib qolish kerak emas ekanda. Shu gap to'g'riroq debdilar musannif rahmatullohi alayh. Shuningdek, shu tayammum qilish kerak bo'lgan, ya'ni tahorati yo'q odam suv topolmayotgan odam agar imoratlarga yaqin bo'lsa, Ya'ni uylar ko'rinib qolgan bo'lsa, albatta o'sha uylarga borib suv istaydi. agar uylar ko'rinib qolganda ham tayammum qilib namoz o'qiveradigan bo'lsa, shundan keyin o'sha 1 mildan yaqinroq masofada suv borligi ko'rinib qolsa, o'qigan namoz durust emas. Boshqa o'qish kerak tahorat olib. Chunki uylar, imoratlar bo'lgan joyda odatda ko'pincha ko'rinib turgan narsa shuki, suv bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinib turgan narsa hukmlarda aniq narsaga qo'shiladi. Ya'ni u yerda odam yashayapti, demak suv bo'ladi-da. Bu degani o'sha yerda suv borligini aniq bilasiz degandek gap ekanda. Demak siz o'shani borib, suv bilan tahorat qilib ibodat qilasiz. ولو كان بحضرته رجل يسأله عن قرب الماء فلم يسأله حتى تيمم وصلى ثم سأله فإن لم يخبره بقرب الماء فصلاته ماضية وإن أخبره بقرب الماء توضأ وأعاد الصلاة لأنه تبين أن الماء يقرب منه ولو سأله لأخبره فلم يوجد الشرط وهو عدم الماء وإن سأله في الابتداء فلم يخبره حتى تيمم وصلى ثم أخبره بقرب الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة لأن المتعنت لا قول له فإن لم يكن بحضرته أحد يخبره بقرب الماء ولو غلب على ظنه أيضا آه، قرب الماء لا يجب عليه الطلب عندنا وقال الشافعي يجب عليه أن يطلب عن يمين الطريق ويساره قدر غلوة حتى لو تيمم وصلى قبل الطلب ثم ظهر أن الماء قريب منه فصلاته ماضية عندنا وعنده لم تجس واحتج بقوله تعالى فلم تجدوا ماء وهذا يقتضي سابقية الطلب فكان الطلب شرطا وصار كما لو كان في الأمران agar oldida bir odam bo'lsa, suvni yaqinligi haqida so'rash mumkin bo'lgan odam bor. Ammo undan so'ramadida tayammum qilib namoz o'qidi. Namoz o'qib olib turib keyin so'radi. Men tayammum qilib namoz o'qib oldim, suv yaqinda yo'qmi deb. Agar suv yaqin o'rtada suv yo'q deb xabar bersa, yaqin o'rtada suv borligini xabarini bermasa, haligi so'ralgan odam, unda haligi namozi namoz o'taveradi. Endi agar yaqin o'rtada suv bor edi deb xabar berib qo'ysa, bu odam endi tahorat qilib haligi namozni qayta o'qiydi. Chunki ma'lum bo'ldiki, suv yaqin ekan unga. Agar so'raganda xabar berardi ekan haligi odam. Suv yo'q degan shart topilmabdi demak. Demak, buni tayammumi durust emas. Lekin agar bir odamdan so'radingiz, so'raganda haligi odam bilmadim dedi, xabar bermadi. yo indamadi, javob qilmadi. Endi haligi e, tahorat qilmoqchi bo'lgan odam suv yo'q ekanda deb tayammum qilib namozini o'qidi. Namoz o'qib olgandan keyin yaqin o'rtada suv bor edi deb xabar berib turdi haligi odam. Avval so'rovdi. Unda javob bermadi. Keyin namozdan keyin bu odam xabar bersa ham namozni qaytib o'qish vojib emas. Ikkovi ham bitta voqea o'zi, lekin avval so'rasangiz bilib olardingiz. Mana so'radingiz, e, keyin o'qidingiz namozingiz namoz tayammum qilib. So'rasangiz u so'ramasdan o'qiydigan bo'lsangiz, e, unda e, namoz emas ekan haligi keyin agar xabar bersa odam. Chunki Qaysar injiq odamni gapi gapmas deb qo'yibdilar. <laughs> ya'ni bir narsa so'raganingizda javob bermasa, keyin u boradi deb aytadigan gapi gapmas. emas. Uni odamning gapi bilan siz yangi borib tahorat qilib namoz o'qishingiz shart emas. O'sha tayammun bilan o'qigan namozingiz durust. endi siz suv topolmagan vaqtingizda atrofingizda yaqin o'rtada birov bo'lmasa, suvni yaqinligin sizga aytadigan. Va sizni o'yingizda ham yaqin o'rtada suv bor degan narsa g'olib bo'lmasa, mana u vaqtida suv istashlik vojib emas, tayammum qilaverasiz. Ya'ni qaraysizki atrofda bino yo'q. Qaraysizki atrofda daraxtlar yo'qki, daraxtlar tagida suv bor deb o'ylasangiz. Demak, o'yingizcha bu o'rtada suv yo'q. Siz o dashtning o'rtasida turibsiz. Unda siz istashingiz shart emas, tayammum orası. Ma'lum bo'lsa shu narsa, siz ko'rinishdan suv yo'qligi ko'rinib turgan bo'lsa. Bu bizning Şafii gap. Imom Shofiy aytayaptiki, e, vojib bo'ladi unga yo'lni o'ngiga ham, chapiga ham bir g'alva miqdorida istashligi vojib bo'ladi. Bir g'alva degani bir kamon o'qi. kamondan o'q otsangiz qanchaga tushsa, o'shunchalik istab qo'yish kerak deydi. Dashtda ketayotgan bo'lsangiz ham bir istab qo'ying deyapti. Shofiy biz yo dashtda ketyapsiz, suv yo'qligi ko'rinib turgan bo'lsa, istash shart emas dedik. E, bu kishi demak o'sha bir kamon o'qi masofasichalik istasin. Istamasdan turib tayammum qilib namoz o'qisa, keyin e, suv yaqindan suv chiqib qoladigan bo'lsa, Bizning mazhabimizda namoz namoz bo'laveradi. Ya'ni o'zi suv yo'q joy. U yerda suv bo'lishiga odam aqli olmaydi. Shu vaqtida siz istamaylar, bu dasht bo'lsa suv yo'q deb tayammul namoz o'qidingiz. Nariroqqa borsangiz suv turibdi-da, namozingiz namoz bo'laveradi. Bizning mazhabimizda. Ammo Shofiy nazdida o'sha bir kamon o'qi masofasini istamagani uchun namozi joiz emas, ya'ni tahorat olib qayta o'qiydi dedilar. Va bu gapga falam tajidu ma'an degan oyatni dalil qilib keltiradilar. Suv topolmasanglar deyapti Alloh taolo. Suv topolmasanglar degani suvni istaylar degan gapni bildiradida. Istashlik kerak, keyin topolmaysizlarda. Demak, istashlik shart bo'lib qoldi. Bu xuddi o'sha uylar ko'rinib turganda borib so'ramay tayammum qilsangiz bo'lmasdi-yu. Dashtda ham istamasdan tayammum qilsangiz bo'lmaydi debdilar. Biz nima dedik? Yo'q, agar suv o'zi yo'q yerda bo'lar ekansiz, suv istamasangiz ham bo'laveradi dedik. Dalilimiz valana anna sharta adamul ma. وقد تحقق من حيث الظاهر إن المفازة مكان عدم الماء غالبا بخلاف العمران وقوله الوجود يقتضي سابقية الطلب فكان الطلب شرطا وصار كما لو كان في العمران من الواجد ممنوع ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليعرفها ولا طلب من الملتقط ولأن الطلب لا يفيد إذا لم يكن على طمع من وجود الماء والكلام فيه وربما ينقطع عن أصحابه فيلحقه الضرر فلا يجب عليه الطلب ولكن يستحب له ذلك إذا كان على طمع من وجود الماء فإن أبا يوسف قال في الأمالي سألت أبا حنيفة عن المسافر لا يجد الماء أيطلب عن يمين الطريق ويساره قال إن طمع في ذلك فليفعل ولا يبعد فيض ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه أو بنفسه إن انقطع عنهم <clears throat> Demak, biz dashtda ketayotgan odam suv istamasdan tayammum qilaveradi dedik. Suv yo'qligini bilib tursa, ko'rib tursa, gumonini ko'pi suv yo'q deb tursa, hech bir narsa o'smayotgan bo'lsa, suvni istamay tayammum qilsa bo'laveradi dedik. Dalilimiz shart nima? Tayammum qilishingiz uchun shart suv yo'qligi. ko'rinishdan ko'rinib turibdi, suv yo'qda, dashtda turibsiz. Chunki dasht, dala, dasht sahrolarda e, sahrolar suvni bo'lmaydigan joylaridir. G'oliban ko'pincha dashtda suv bo'lmaydi. Ammo shahar unaqa emas, bixilofil amiron. Uylar bo'lsa, demak, u yerda suv bo'ladi. Endi Imom Shofiyni o'sha topishlikni taqozo qiladi, o'sha topishlik kerak degan gap avval istashlik kerak degan gap taqozo qiladi. Demak, avval istash shart. Xuddi shahardagi kabi istash kerak har bir odam degan gaplari o'sha e, topayotgan, istayotgan odam topadi degan gaplari mamnudir. To'g'ri emas. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday degan gaplari bor. Kim bir yo'qolgan narsani topib olsa, yo'qolgan narsani topib olsa, o'shani odamlarga tanitib qo'ysin. Ya'ni bildirib qo'ysin. Men bir narsa topib oldim, yo'qotgan odam kelsin deb qo'ysin. Ana o'sha topib olgan odamdan hech qanday talab haligi e, qayerda ekan deb haligi odam topib olgan odam yo'qotgan odamni yo'q yoqqa istamaydi. Turgan joyida bildirib qo'yadi xolos. Turgan joyida o'sha bildirishligi shart. Yo'qot topib olgan odam tarafidan talab yo'q. Wala talaba minal multaqid. Ya'ni topib olgan inson e, topib oldim deb bozorni to'rt tarafiga yugurish shart emas. Turgan joyida bildirib qo'yadi. Men bir narsa topib oldim deb. Ya'ni o'sha suv yo'lini ko'rib turgan odam to'rt tarafga yugurib suv istash shart emas. Suv yo'qmi, demak tayammum qilaveradi degan gapni aytmoqchilar. Chunki e, u yoqqa foydasi yo'q agar suv borligini tama qilib suv borligi haqida gumoni bo'lmasa, hamma yo'q qurib yotgan bo'lsa, suv bor deb o'ylamagandan keyin endi o'sha suvni istashlik nima uchun kerak bo'ladi? Gap shu haqda ketyapti-ku. Ya'ni suv borligi haqida gumon bo'lmasa, suvni istash hojati yo'q. Endi bari istab qo'yaveraylik yo'q yoqqa ketsa, mumkin e, uzilib qoladi, o'ziga ziyon yetadi. E, uzilib qolsa, mashinadan qolib ketishi mumkin misoli. Demak, bu adam istashligi shart emas, vojib emas. Lekin istashligi yaxshi. Istamasin demoqchi emasmiz. Istasa mayli, yaxshi bo'lardi. Istamaylar tayammum qilsa ham tayammumni durust demoqchimiz xolos. agar suv bordir degan ozgina o'y bo'lsa, istab qo'ygani yaxshi. Chunki Abu Yusuf Amoliyda aytadilarki, men Abu Hanifadan e, so'raganman. Suv topolmay qolsa musofir odam nima qiladi? Yo'lda o'ng chap taraflaridan istaydimi suvni? musafir odam deb so'raganimda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi javob qildilarki, agar suv bor degan gumoni bo'lsa, istagi bo'lsa, suv chiqib qolish kerak degan o'yi bo'lsa, istaversin. Ammo istaganda uzoqlashib ketmasin. Unda sheriklari uni kutib qolib, sheriklariga ziyon yetkazib qo'ygan bo'ladi. yoki sheriklardan uzilib qolsa o'ziga ziyon yetkazib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun uzoqlashib ketmasin. Suv bormikin degan o'yi bo'lsa istasin. Demak, unaqa o'y bo'lmaydigan sahroda bo'lsa, bu odam istashligi shart emas, tayammum qilib namoz o'qiveradi debdilar. Mana tayammumni şartlardan biri suvni topolmaslik. Shunda tayammum qilish mumkin degan gapni bir qismini o'qidik. Inshaalloh navbatdagi qismini dersi de o'qiymiz.